grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about hey now, hey now, Aiko, Aiko, Ande, Giacomo Fino, Anane, Giacomo Finane. Gražiausia pasaulio muzika. Labas, čia yra gražiausia pasaulio muzika. Mis Amerika Sibiras. Pagal reglamentą reikia pasakyti, kad tai yra ketvirtoji gražiausios muzikos serija. Pradedam nuo grupės, kuri žiauriai nepelnytai tik ketvirtoje laidoje sugebėjo prasimušti į playlistą. Tai yra Love, grupė pavadinimų, kurį labai sunku surasti, jeigu ieškai tik tai, tik tai Love ir kurio randi labai daug pasiūlymų, porno filmų, porno filmų taip pat, kurių nieko bendro su porno filmais turbūt neturi. Arturo Lee yra jos lyderis, idėjinis vadas ir centrinis, uh, centrinis žmogus. Šiam penktais metais jie susimetė, apsigyveno pas <laughs> Belą Lugošį <laughs> Siaubako. Aš norėjau pasakyti, kad <laughs> pavadinimą pateisinu tik tai 60-ųjų grupiai. Nes jeigu dabar... Ir kas, kas baisiausia, kad nėra ironijos tame pavadinime. Tikrai nėra. Šito, ką jie tai- darė, tikrai nėra. Tai būtent 60 metais galėjo toks pavadinimas būti rimtų veidų priimtas. Love and Butterflies, pavyzdžiui. Nu. Love šiais laikais berniukų grupė galėtų vadintis, mergaičių gal net labiau. Tai, bet vis tiek jie buvo rimti ir Arturas Ly jau, jau dvim kelių, kelių metų ruošėsi žudytis, tai matosi, kad ketinimai tikrai rimti buvo. Tikrai rimti buvo. Ir e, gyveno Kalifornijoje, kur, kur, kur, kur buvo saulėta, kur e, kaip tik tuo metu pradėjo būminti visą holivudinę industriją, didžiulė disil, disiliuzija dėl, dėl turto ir narkotikų santykių. Dabar prisiminiau, kad teko skaityti apie Arturą Lee audringą gyvenimą, jis tikrai buvo Charismatic California. Šis grupė sugebėjo rašyti tris albumus ir po to keletą albumų, kurie net nelaikomi e, pilnaverčiais diskografijos nariais, nes tai, tai dar tik vienas Arturas Lys, kažkaip patikėjo, kad turi magiškų galių. Geriausias albumas Forever Changes jie įrašė netradiciškai, kai atėjo studija pamatė, kad vietoj jų jau tuo metu įklimpusi į narkotikus ir, de ir depresiją, vietoj jų studijoje buvo kita grupė pasadinta ir jau, jau grojo jų dainas, įrašė albumą, nu, kaip kiti muzikantai būtų rašę jų dainas. Tai susijęme įrašė Forever Changes, kuris renkamas pastoviai visų laikų, visų, visų laikų, visų laikiškiausių albumų. Ir tikrai liepiu, net nerekomenduoju, liepiu jį pasiklausyti, nes tikrai 60-ųjų visas žodis ten įpintas. Houses Not a Motel, kad tai visas kūrinys albumo. At my house I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. gražiausių būgnų partijų, viena gražiausių gitaros įstojimų e, muz, muzikos istorijoje ir, ir be abejo viena gražiausių lūčių. The news of today will be the movies of tomorrow. Ha. Iki to didžiojo gitaros įstojimo aš pagalvojau, kur šitą visą vadinamą folko psichodeliką, bet galbūt per tuos uh, e, 30 metų, kiek čia praėjo. 40. Su psichodeliškos uh, savokas žiauriai pasikeitė muzika, ne? Gerai, dabar tavo grožis. Mano atlikėjo tu irgi, manau, puikiai žinai, tai yra Nick Drake, legendinis britų folk, folk atstovas. Aš jį irgi drįšiu vadinti kažkom psicho, bet psicho ta prasme, kad jisai irgi buvo labai toks vartojantis preparatus įvairius, bet ne dėl to, kad jisai nu, gyveno labai laimingą gyvenimą ir mėgo džiaugtis gyvenimu arba, nežinau, trūko daug ko nors iki pilnos laimės atvirkščiai jis buvo žiauriai nelaimingas ir kiek teko skaityti straipsnių, tai vienas nelaimingiausių žmonių muzikos istorijoje. Nežinau dėl ko, nes šiaip jam buvo diagnozuota klinikinė depresija ir buvo labai kuklus žmogus. Netgi pasakojama, kad jisai, kai rašinėdavo albumus, labai mėgdavo nusisukti į sieną ir groti vienas, nes ant tiek jisai buvo kuklus ir negalėjo pakęsti svetimų žvilgsnių įrašinėjant. Aš labai stebsiu, bet neįtikėtina, bet kitas atlikėjas, kuris bus po Niko Dreiko, irgi iš, iš tos pačios depressed folk, psycho folk e, scenos. Ba, visą ką pasakai, aš būčiau identiškai papasakos apie tą kitą atlikėją. Ir, Geras, tai paklausysim. Tai gal dėl to jis buvo dar labai nelaimingas, kad niekada savo, savo laiku nesulaukė didelio pripažinimo, o visi didysis šlovinimas, aišku, dėl to gal, kad prasidėjo pasakojimai, kaip jisai liūdnai <laughs> gyveno ir ar neaišku nusižudė su vaistais ar e, savo noru, ar ne savo noru. Pasakojimai apie Nick Dreiką visam pasaulyje pasklido tom, kad jisai sirgdamas klinikinė depresija, gal jam kas nors buvo parekomendavęs vartoti daug marihuanos, jis iš tikrųjų pasakoma, kad labai daug rūkė. Ir vienas iš anegdotų, aš nežinau, ar jis yra tikras, ar tai yra patvirtintas faktas, kas jį pirkdavo iš vieno dilerio visą laiką ir e, dileris po 3 ar 5 metų, kai bonusą jam nupirko mašiną už tai. <laughs> Iškas tie kiekiai buvo dideli suvartoti, bet galbūt žmogui to reikėjo, jis būtų neištempęs savo gyvenimo metų ir neįrašęs trijų puikių albumų iki to laiko, kai jis rašė pirmąjį albumą, kuris buvo įrašytas su orkestru ir pakrosiu kūrinį iš to albumo. Albumas vadinasi Five Leaves Left, gavo pavadinimas Riverman, labai poetiškas pavadinimas ir poetiškas kūrinys. O paskutinį albumą jis įrašė, kas įdomiausia, kas netikėtas žingsnis, iš vis atsisakė bet kokiu akompanimentu ir e, vienas atsėdo ir sugrojo gitarą ir tai laikomas iš vis folko šedevro Eva, vadinasi Pink Moon. Čia yra Riverman iš Five Leaves Left. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news. hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the riverman. Gonna tell him all I can about the plan. if it tells me all he knows about the way his river flows. said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for just the pain. Stayed for now. Gonna see the riverman. Gonna tell him all I can about the band. if it tells me all it knows about the way this river flows. I don't suppose. <laughs> Balsas žiauriai gražus, žiauriai. Iš, iš tos lygiai, kur sakau, kad nesvarbu, ką dainuotų, gali klausyti vien, vien balso, tembro. Nes dar grįžim prie Niko Dreiko temos ir nelaimingų folkistų temos po kelių kūrinių, nes aš labai noriu padaryti pertrauką ir pereiti prie, galbūt e, galėtum irgi užskaityti, kad tai yra folkas, tik tai kiek linksmesnis, pakelesnis ir darau išimti, mūsų laidoje ir pristatau grupę, kurios, apie kurią nieko nežinau. Bandžiau kažką pasieškoti, nu iš vis nieko neradau apie juos. Kažkas ten juos lygino su Regina Spector, nelabai man panašus ta Regina Spector. Negirdėjau jų nei vieno originalaus kūrinio, čia yra coveris, bet labai gražus. Ir aš net nesu girdėjęs originalo. Tai yra Bruce'o Springsteeno I'm Going Down. Grupė vadinasi Florence and the Machine, iš tikrųjų yra duetas, kaip aš suprantu, nes dainuoja vaikinas ir mergina. Ir, nu, žodžiu, visiška nežinomybė Florence and the Machine featuring Kit Harpoon I'm Going Down. Vai, viskas. Pažiūrim. Sit in my car outside your house. Why? I can feel the heater coming round. I go to put my arm around you, and you give me a look like I'm way out of bounds. Well, you let out one of your bored sighs. Well, lately when I look into your eyes, I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down. We get dressed up and we go out. Oh, baby, for the night. we come home early, burning, burning, burning in some firefight. I'm sick and tired of you setting me up, oh, setting me up for just a knock, a knock, a knock me down, down, down, down. down. I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down. close now, baby. But when we kiss, I can feel her doubt. I remember back when we started, my kisses used to turn you inside out. I used to drive you to work in the morning. Friday night, I'd drive you all around. You used to love to drive me wild, yeah. But lately, girl, you get your kicks from just driving me down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. I'm going down. klausotės gražiausios muzikos pasaulyje. Down with them. <laughs> labai paprasta daina ir aš, aš pagalvojau, kad labai būtų smagu sulaukti, kad nors lietuviško albumo, kuris būtų atliktas taip, vat, paprasta akustinė gitara. Ir... Aš, aš labai pradėjau galvoti apie tai, bet gal, galbūt e, lietuviškiam albumam būtų labai sunku. Kaip ir visiems, šis lietuviškiam atlikėjim nėra lengva šiais laikais gyventi. Bet užtat koncertą kokį nors aš mielai paklausyčiau. Bet klausant šito, šitos dainos aš pagalvojau, kad mūsų laida galėtų vadintis Gitara plus <laughs> vailinkomi folkomis. Ne? Mano sekantis kūrinys visai negitariškas. Jėga. Nors turbūt aš jį atradau ieškodamas kažkokių piktų gitarų, nes kažkada buvau labai susižavėjęs viskas, kas vyko New York'e 80-ąjį, link 80-osius metus ir ta visa New Wave noise scena. Ir viena iš tokių vis tiek žinomesnių grupių buvo DNA, kurią įkūrė Arto Lindsay. Jo kūrinį ir dabar ir aš pagros. Bet stilistiškai tai nėra no way visai, ne no wavinis, ne piktas kūrinys, kaip tik yra elektroninis, nes tai yra Arto Lince ir Ambitious Lovers projektas, tai tik tai dar vienas klavišistas, kurio pavardė yra Peter Scherer. Nes dieniai buvo grupė, kuri buvo drožė gitaromis, iš vis nekiai nepasigailėjimo ir e, reumodavo portugališkai, nes iš tikrųjų Arto Lins yra gimęs Brazilijoje ir turėjo tūkstančius projektų, net dalyvavo su Lori Anderson, Davy Birnu, Ryuči, Sakamoto, Brian Eno buvo prodiuseris. Jis prasivaikščios visą New Yorko sceną ir netgi yra nukalęs braziliško albumą, nes jis, kadangi gimė Brazilijoje ir užaugo Amerikoje, jis po to labai mėgo naudoti braziliškus motyvus ir kažkada išleido savo albumą, kuris gavo Grammy. Geriau paklausykime uh, dainos, kuri vadinasi Let's Be Adult šio albumo Envy. Ir manau, kad tai yra kažkur apie 80-osius sukurtas kūrinys, nors iš tikrųjų ant albumo rašo, kad tai yra 2002 metai. Galbūt tai yra perleidimas, aš nežinau. Bet jeigu dar įsiklausysite į pradžią, tai manau, galite dar paklausyti ir uh, Groove Armada Song Famutyje pradžios ir pagalvoti, ar tik tai ne iš šito kūrinio tai yra pavokta. Oho, nepatinka man tas Song Famutyje. <laughs> Bet aš net nebejoju, kad Let's Be Adult jau vien pavadinimas intriguoja. pašnekės, ką aš pasakysiu, kas, kas dabar pas mus svečiuojasi. Pas mus svečiuojasi trikį. <laughs> Apie jį negirdėt nuo 2003 metų ir aš manau, kad laikas prisiminti trikį. Calling out for trikį. Yeah, trikį comeback. Aš visą laiką labai mėgau trikį tada, tuo metu, kai jis buvo labai madingas, tuo metu, kai jis buvo žiauriai nemadingas. Ir Taip, man patiko jo attitudes muzikinės scenos. O, jis buvo labai piktas, jis visus vienas, vienas iš geriausių attitudes. Nereikia skaityti, man jis labai klipuose patikdavo. Jis vėliau godėsi, kad iš jo tokio elgesio aš jo tikėdavosi leiblai, nes juoda, juodas turi elgtis piktai. Taip jis <laughs> elgėsi. tai jis elgėsi dvigubai piktai. Kad... Elgėsi paversti standartus, kuriuos diktavo leiblai. <laughs> Nors iš muzikos tavo nepasakysim. Tai įdomus dalykas, kad dabar yra 40 metų, jis vis dar trikui 40 metų, man vis tiek kažkaip jis dar atrodo nesiniai, nu kaip. Turi vaikų ar ne? Turi kažkokių paliktų, pamestų, pamestinukų, jo, turi. Beje, su Martino Topley Birds, atsimeni tokią gražią balsį. Žinau, kur dalyvauja albumas. Pasirodo, vaikystė yra neblogas startas jo piktam nusteikimui gyvenime. Tai ketverių metų jau būdamas nebeturėjo abiejų tėvų, buvo prižiūrimas mačiutės ir mačiutė jį prižiūrėjo gal gan atsipūtusi, tai leisdavo jam žiūrėti siaubakus, pavyzdžiui. Jeigu esi klipų matęs, tai akivaizdu, matų, kad... Ne, aš privau gražumo klipai. Tikrai, tikrai matos, kad Silbakai kažkiek įtakoja jo viziją. Jaunystę praleido su Wild Bunch Hebra iš Bristolio, Wild Bunch vėliau tapo Massive Attack. Bristolis irgi toks pakankamai turėtų būti mm. jodokas miestas. Kažkada žiūrėjau apie filmą apie Bristolio, Jezo, Jezo, Jezo jisai juokingai bendradarbiavo su Massive Attack, nes iš pradžių pirmam albumui Blue Lines, tam šedevrui garsiajam, jis įrašė lyriksus, o vėliau, kai reikėjo rašyti antram albumui Protection, jam ne, nepavy, nepatiko iš vis jau su jais henginti ir, ir jisai nusprendė, kad, nu gerai, aš kadangi esu prisižadėjęs, tai rašysiu lyriksus, bet įrašė kai kurių dainų, kurios yra jo albume, tokius pačius lyriksus. Mhm. Todėl Karma Koma turi bendrų liriksų su jo dainuom iš Meksinkoje. Jis tas išleidė septynis albumus jau. Dabar galbūt man net kai kurios albumus bus sunku klausyti. Jo, jo, ten yra tokių, kur, kur, kur manau ir pats nebeklausau jų tikrai. Vienas iš tų albumų, kuris nebuvo super geras, bet kuris turėjo vieną geriausių jo dainų, tai yra Jack Stepovas 2001 metais, bet esmė, kad kūrinys yra for real, vadinasi, ir be abejo jis tais baisisi, kad niekas šis laikais no one sings the blues, everybody sings the greens. Nes ir paklausom, jis labai labai labai smagu. You watch too many films, too many films for real. And some accounts you take too seriously. Your record deal, a record deal pays bills, feeds family profile's too big. How you gonna be a crime family? Too many films for real. You watch too many films for real. Don't get me wrong, I know you got guns. when I learn. geriausia pasaulio muzika <laughs> mūsų pavydavams. Jis sako, you, you are fantastic, you are super sperm. Ir yra irgi visai graži styginio instrumento. Ir netgi kažkur, Dalis. kažkur kabarojasi gitarėlėm. Ar gitarėlėm, ar sitarą, aš taip ir nesupratau. Nu, vat kažkas vis tiek. Vis tiek, vis tiek. Jo, be styginių mes nieko. Daug žemės, mes šnekėjom apie... Čia kiekit. Šiek tiek mažiau pašnekėkime apie Teenage Fan Club, kurios aš labai noriu pagroti dabar. Tavo inspiruotas atsigrėžiau į 90-uosius. <laughs> aš visą laiką labai stengiausi pasidomėti Teenage Fan Club, nes, kiek žinau, jie buvo labai dideli 90-aisiais. Ir e, aš nežinau, ar man tie tokie Beach Boys, Beards vokalai, nekelia labai didelio pasižavėjimo, bet aš jų ir neniekinu, bet man visą laiką Teenage Fan Club tokia, nu, paprasta grupė, okei, okay, aš ne, nesuprantu, kas ten tokio didelio buvo 90-ais, bet pasirodo, kad jie pirmąjį, pirmąjį albumą įrašė labai noizį, tai man tai ir labai ir patiko. Bet kūrinys bus ne, ne iš to albumo, o iš jų pirmo tokio didesnio pasisekimo, kuris vadinasi Bandvagonesk. 91 metais. Dar galima pasakyti įdomų faktą, kad kai išleido trečiąjį, man atrodo, albumą, Alice Gallagheris pavadino The Second Best Band in the World. Ne, nekyla klausimo, kas buvo number one. Bet aš pagrosiu kūrinį, kuris yra paskutinis jų antrojo albumo, man pirmojo didžiojo pasisekimo, paskutinis gabalas kuris pavadintas Is This Music. Yra grinai instrumentinis, tai yra gitaros partijas, melodingas gitaros partijas, bet man jis yra labai gražas ir kažkaip tai man kažkuo atspindi, kas esminė man yra jų muzikoje. Žisnaintis skambesys, kaip ir kūrinys, kaip ir outro, kaip ir interliudas, ar kaip kaip ir nori pavadinti, ir aš kažkaip tai po to supratau, kad yra labai daug, daug gražių kūrinių, kurie tikrai trumpai trunka, kaip ir šitas, gal tris minutės, ir tik tai padaryti šiaip savo, nu, tokiam savitiksliui grožiu užpildymui. Ir kada nors reikėtų padaryti gal laidą. Aš pat noriu sakyti, kad darome gražiausias muzikos, vien tik tai gražiausias, pavyzdžiui, intro arba outro arba interliudas, iš tikrųjų, visas tas tokias nereikšmiukus albume. Gražiausia muzika eta gmail.com. Jūsų interliudai. Gerai is this music? Pabandom pasvarstyti, ar čia iš tikrųjų muzika. pirma asociacija tai Manning Sweet Preachers apskritai ir galbūt labiau netgi jų Otsum Song dabar, kuris yra sukasi, aš vat, būtinai, dabar būtinai įterpsiu vat, mūsų podcast'e. Euforinio, euforinio momento. Ne? Intro Otsum Song man kažko tai priminė, nežinau. Gražu. Gražiausios muzikos mėgstamiausia rubrika, pati gražiausia rubrika e, gražiausias svečias. <laughs> Vienadienė rubrika graž, gražiausias svečias ir gražiausio laiško autorius. O rūta pasiteisinimas. Na kaip, čia be pasiteisinimas. Čia seniai buvo viskas, buvo pasimiršę, žinot. Mėnesis kitas. Atsiprašau, kadangi mes turime galimybę keliauti laikę, mes dabar esame 2004 metuose. Gerai, e, papasakok, kodėl daina, kurią tu pasirinkai, visam pasauliu pristatyti yra tau pati gražiausia nu, šiuo metu ir apskritai? E, šiuo metu ta daina yra ta pati kaip ir per dublį vieną. <laughs> e, man yra labai graži dėl daug ko. Pradžioje jinai šiaip gražiai yra, yra elektroninio inst, instrumentalo ir labai gražaus tenorinio balselio vieno vyruko. O antras dėl to, kad jinai šiaip yra įdomi kaip, nu, E, savo kuriejų, kurie yra du, tas būtent tas dainininkas ir kitas e, atlikėjas, veteranas e, The Bug, kuris yra įlindęs į naują ampluą ir daro visiškai ten kitokią muziką. Ir dar, nu, va, pasikartosiu, kad dar, dar vis nėra jisai išleistas ir dar vis nėra masterintas, taip kad be to masteringo stygiaus nesigirdi ten beveik. Tai ne, dar, dar vis neišleistas? Taip, neišleistas. Nes kai mes bandėme rašyti e, su tavim gražiausios muzikos svečią prieš kiek laiko, neatsimenu. Prieš mėnesį. Tai mūsų studija sudegė ir, ir žuvo tie failai, tai dabar bandomis padaryti iš naujo. Čia paaiškinimas klausytojams, kas čia vyksta. Gerai, e, vadinasi King Midas Sound. Ai, o King Midas yra, tarp kitko, buvo čia e, mitinis personažas, e, kuris karalius, kuris prie visko, kas prisiliečia, prie ko prisiliesdavo, tapdavo auksu. Midas Tešija. Čia buvo spraga mano istorija. Ir vadinasi Lost. Tiek. Pamestas. Pamestas. I lost you. I lost you. Watch the stars kiss the sky. I have to Frankui Drake'ui yra du žodžiai viena raidė. E, Jackson C. Frank. Tu jį žinai, nes girdėjai Elektromos antraką. Taip. Daft Punk Elektromos ir ten yra nuostabiausia daina dialogų. I wanna be alone. Čia ta daina, apie kurią tu daug man pasakoji. Lydėjau kurį laiką ir kad drįstu pareikšti, paklausęs ją kokius tik tai penkis kartus, kad nu, tikrai patenkat prie liūdniausių dainų, kurias aš esu gyvenime girdėjęs. O, jėga. Ypač žinant jo background. O backgroundas yra viens prie vieno, kaip Niko Dreiko, matai, aš galvoju, čia skelsiu gerą tragišką istoriją, o pasirodo, kad mes esame tik tai vienas vienas. Tai labai trumpai, tik kas dėvis, kas liūdnai iš karto Jacksonui, vardas jo. Aš aš pertraukiu, bet ši, tavo sesuo man nu, kažkada pametė idėją, kad reiktų padaryti per vėlinės liūdniausių dainų vakarėlį, tai galbūt mes padarysim irgi tai... vėlinės special. Būtinai, Jacksonas į Franką sugrįž, manau. Tai jau 11 jis apdegė baisiai ir nuo to prasidėjo visas jo nuopolis žemyn, nes iš karto lygiai, lygiai tie patys simptomai - depresija, e, per koncertą prašydavo jį pridengti švieslentę ar ko nors, kad nematytų susirinkę žmonės, o ne visais, bet jis turėjo galbūt... Nikas Reikas tai iš vis net nekoncertuotų, iš vis gal yra du ar trys, žinome, ten daugiau koncertų. O šitas, jisai tarsi ir bandė kabintis, nes jisai, jis išleido tą savo albumą, kurio dabar, aišku, pavadinimo neturiu po ranka, kuris sulaukė kažkokio tokio pripažinimo ir po to jis niekam nebesugebėjo įrašyti nieko gero. Ir, ir jisai baisiai dėl to užsidepresavo ir taip toliau. Galiausiai mirė jo sunus, 84 metais čia netiek daug praėjus nuo jo, jam, nežinau, 30 keli metai ar gal kiem metų jau gyveno gatvėje, gydėsi nuo paranoidinės šizofrenijos. Galiausiai buvo baisi istorija toliau tęsiasi ir jis susirado kažkokį draugą, kuris gali parūpinti gyventi vietą, nes jis buvo New York'e tuo metu ir jis mhm. ne, iš vis nežinojo, kur dėtis, visas susivaręs. Stovi ir surado draugą, kuris gyveno Woodstock'e ir jis žadėjo jį pasimti pas save. Ir tom, tą dieną, kai jis laukė atvykstant to draugo, kažkoks paauglys pribėgo prie, prie jo ir šovė tiesiai į akį ir jisai apako. Galiausiai... No. <laughs> Ta, ir galiausiai dar net 60 nesulaukęs mirė nebūtyje. Žiauriai įspūdinga istorija, bet noriu išgirsti, ar tikrai įspūdingesnė muzika. <laughs> Paklausom, ne, labai labai liūdna. Ir sakau, kai tu žinai bent tai, kaip jam sekės gyventi, tai yra iš vis... Neverkit. Tai, kad aš vakar nenusipirkau Maksimui morkų, tai net, sakau, nėra didžiausia gyvenimo problema. Tai va, tai Jackson C. Frank dialogue. I need to touch each stone, face the grave that I have grown. I want to be. the time of those who mourn. alone. I need to touch each stone, face the grave that I have grown. I want to be. muzikos? Aš čia prisimenu, žinai, visokius gangster reperius, kurie dažniausiai pragalvotas istorijas apie sunkų gyvenimą varo, bet folkas, aš manau, yra tikrasis gangster repas, nes ten viskas jiems nutinka iš tikrųjų. Aš net šiek tiek pradėjau jaustis kaltas, kad gyvenu beveik laimingą gyvenimą, sėdžiu prie Macintosh'o ir rašinėjau muziką. Gal kitas to atlikėjas mums palinksmins ar nelabai? Jis palinksmins tai tikrai, nes tai yra link, linksmoka grupė, kurgi bazuojasi lyg tai ir Paryžyje daugiausiai, bet šiaip sudaryta iš švedų ir šveicaro. E, grupės vadinimas yra Herman Dune. Bet tikrai ypatinga grupė, ypač žinant, kad jie kažkaip tai viską daro Paryžiuje, nes ten nėra tam labai didelė scena. Ir tai yra folk, irgi kažkom folk grupė, bet kažkodėl jie savo website rašo anti-folk. Tai nėra ta tradicinė prasme, nes jie tu groja to... Pas, pasityčiojantį folką. Tai siūlau pasidomėti šitą grupę, nes jinai iš tikrųjų yra verta dėmesio. Vienas įdomus faktas tau, kuris grojo Moldy Peaches praeitoje ar už praeitoje. Ne? Solo atlikėjai Kimiai Dawson iš Moldy Peaches. Tai mergaitė. Tai mergaitė jie pastarnavo kaip uh, backing grupė. Nu, apskritai instrumentinė partija rašinėjo kažkokiam albumui. Ir dar tūkstančių apskritai uh, atlikėjų. Tūkstančių, aišku, perlenkta lasda, bet Tai tik įrodo, kad jie yra labai dideli profesionalai ir net uh, abu broliai yra žiauriai talentingi ir e, šveicaras Nieman Dūne, Nieman kažkodėl jis pasivadino labai lietuvišku vardu. Siūlau suras My Space, jis tikrai labai rašęs įdomių dainų irgi kaip solo atlikėjas ir man netgi teko susipažinti su labai gerais bendrais draugais Herman Dūne, kurie pasako, kad jie daro labai nerealius šou. Tai va, o daina vadinasi Not on Top ir labai artima man kažkom savo linksmumu ir e, neperfekcionistiniu tekstu ir gitaros partija, kuri man turbūt yra viena gražiausių gitaros partijų solo gitaros partijų. Eva. Ir visiškai fucked up ir I don't care, ir balalaika, bet labai graži. Ir tai yra daina irgi iš jų 2005 metų albumo, kuris taip ir vadinasi Not on Top. I feel a little strange. Feels like I'll never get my shit together. 27 and I'm fucked. Well, it's 10 years from teenage, and that's a freaking lot. I think I'm getting old, and I thought I'd never say that I, would never mind and it changed my life some 15 years ago. I thought that my little sister would have never ever made it out of high school and be looking for jobs. Yeah, right. Not on top. a diamond with a sadistic, sick crowd of bastards peeping in the bleachers. And there's two men and no Tim. One is pitching cannonballs, the other is hitting wind. And I've done a lot of training. Try to stick to my positions, locked up in the attic. Now I'm falling in love with her. And there's 67 better ways to make some sense. Yeah, whatever. I told you. gitaros partiją prailgintų jokių 9 minučių, nes nuostabi, nuostabi, nuostabi. Nežinau, ar tai nemanas... yeah. dar aš manau, jeigu aš būčiau gitarų, solo gitarų čempionato pirmininkas ir Stevie Vai rungtųsi su Jaja iš Herman Dunes, nes jo, man atrodo, toks tikras, tikroji pravardė. <laughs> Be abejo, duočiau šešis balus Jaja ir nulį Stevie Vai. Jo, Stevie Vai, manau, tikiuosi, tiksliau, žiauriai tikiuosi, niekada niekas į mūsų laidą net neš. Bet Dear Hunter, grupė, kuria, apie kurią dabar vis kažkoks straipsnis, kažkoks postas pasirodo, atnešė e, gera daina ir tai yra kūrinys iš jų paskutinio albumo, tiksliau tik tai antrojo, sunku sakyti, vadinti paskutinio antrojo albumo, tai yra Cryptograms, albumas, kurį grupė įrašė iš pradžių, vėlgi yra šiek tiek tragiškumo jų kūryboje, aš žiūriu, kad mes šiandien kažkaip visiškai Gloomy, Tragic Kingdom. Tragic Kingdom, Gloomy Time. Vienas grupės narys žuvo įrašinėjant pirmą albumą ir dėl to antrą albumą jie bandė įrašyti, jiems nepavyko, jie nusprendė, kad gal net iš vis neverta įrašinėti, kol jų draugai iš grupės The Liars pasakė, ką jūs čia daro, durniai, čia visai neblogas albumas, davaikit ir perrašykit viškį ir bus gerai. Liars anonsas. Viena iš mano labiausiai gerbiamų, aš nežinau, ar aš mėgstu e, jų kūrybą nuo A iki Z, bet... Labai kamelioniškai man. Todėl, kad aš manau, kad jie mutuoja. bando kažką perprasti muzikoje ir nestovėti vietoje. Mhm. Bet grįžim prie Dierio Hunter, kurie irgi yra iš tikrųjų įdomus, gan, gan nelygus, jo albumas turi pakilimų, nusileidimų, ta prasme, stiprių vietų ir silpnų, bet tas gal ir žavu yra, kad tolygiai toly, iki tobulo ir tolygiai vienodo skambesio. Įdomus gal stilius, kurį jie groja ir aš nelabai suprantu, ką jis reiškia, ambient punk, Bet čia, manau, eilinio žurnalisto išmislas įleiblinti grupę, kuri nesileiblina. E, yra iš repo sostinės Atlantos, Georgia. Vokalistas dar turi tokį solo projektą Atlas Sound, tu galbūt žinai. Ne, ne. Tai tiek ir žinių. Tai grupė, kurią proteguoja Lajus ir kuriai netrukus protekcijų nereikės, nes iš tikrųjų patys visai neblogai. Ir Heather Wood. the most beautiful music in the world. Gražiausia pasaulio muzika grįžta, mes ką tik klausėmės Dear Hunter. Labai lajersiški vokalo efektai. <laughs> ne, bet tai tikrai kažką turi bendro, bet labai jokiausi klausydamas, kad tai galėtų būti ambient punk. ką, paskutinis tavo oh. shot. Paskutinis. Ah. Žinai? Aš pamačiau, net, kad, kad tu, kas tas Dominika, ne? Ne. Yeah. Apie kurį tu man kalbėjai? Ne, ne tu kalbėjai, man kalbėjo Aušrinė, mano sesuo, kuri jau bando man klėdėti ir aš labai pykstu, kad aš nežinau, jinai jau žino ir prašau pasakot. Ne, ne, nežinau, jis tikrai nepopuliarus ir tai yra kolektyvas, aš išsiaiškinau kolektyvas iš Berlyno aš ją atsikėjau tais laikais, kai dar labai domėjausi visą German elektroninę sceną, vokišką elektroninę sceną. Vienas mano mėgimų, mėgiamų leiblų Dial. Ir jie kažkurio momentu sugalvojo perleisti Dominik grupės iš Berlyno albumą. Tai įvyko 2005 metais perleidimas, o iš tikrųjų originalus įrašas buvo 2002 metų, reiškia, tris metus jie buvo kažkur visiškai dar didesniai nežinomybei negu po du tūkstančiai penktų nors nu, irgi leiblas nėra didelis ir šis ne nelabai žinoma grupė bet labai gražus vokalas ir man kas labai patinka repetityviniai motyvai, kurie tikrai užvelka. Ir pats Dominik Eichler pasirodo yra australas, o daina yra labai liūdna. Ir vadinasi Hyset, paskutinė daina iš albumo Speak to Me. Jau rekomenduoju paklausyti visą albumą, nes yra Tikrai nėra toks liūdnas, bet labai gražus. Toks pat labai gražus kaip ir paskutinė diena. Gerai, tai Dominik. he said. After hours on the dance floor, he said, pabaigėm liūdnąją NZ, bet tikrai ne iš piktos valios. <laughs> Pasijaučiau truputėlį kaip, e, kai tu sėdi prie stalo ar tokios nors netikėtai vietoj pradeda pasakoti kokią nors intim, intimiausią savo nutikimą ar istoriją, ar tu tiesiog esi taip truputėlį kaltas, kad tu negalėtum tam žmogui, kurio galbūt mažai pažįsti, kiek papasakoti. Jo. Bet labai graži daina, labai labai gražiai jautri ir tikrai po laidos eisiu klausyti visą albumą. Jėga. Tai ką, tai buvo... Nelinkiu, nelinkiu tikrai braukti ašarų. Ne, nebroks. Graži, graži muzika būna ir liūdna, tai šią laidą, man atrodo, mes tai daug akivaizdžiai parodėme. E, gražiausia pasaulio muzika, eta gmail.com, mes visą laiką pagerėm šitą adresą, nes juo verta siūsti kūrinius. Ir tai iki labai greito. Ciao.